Sura 90. Al-Balad Grad Mek 20 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. La uqsimu bihadha al-balad kunem se gradom ovim. Wa anta hillum balad. A tebi će biti dopušteno sve u gradu ovome. Wa walidin wa I roditeljem i onim koga je rodio. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. A yahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Misli li on da mu niko ništa ne može? Jakulu ahlaktu mala lubada. Utrošio sam blago nebrojeno. Reći će. A ja an lam jarahu أحد Zar misli da ga niko vidio nije? ألم نجعل له عينين Zar mu nismo dali oka dva ولسانا وشفتين i jezik i usne dvije وهديناه النجدين i dobro i zlo mu objasnili. Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Roba ropstva osloboditi. Au it'amun fi yawmin zi masghaba Ili kad glad hara nahraniti. yatiman za maqraba Siroče bliska roda. Au miskinan za matraba. Ili ubogoga nevoljnika. Summa kana min allazina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhama. A usto da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju. Ulaika ashabul maimana. Oni će biti sretnici. Wallazina kafaru bi ajatina hum ashabul maš'ama. A oni koji ne vjeruju u dokaze naše, oni će biti nesretnici. Alejhim Iznad njih će vatra zatvorena biti.